Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Mm-hmm. Добрага вечару прагуляемся сёння па сталіцы ў кампаніі празаіка драматурга Масіма Клімковіча Мчука ў чацвёртым пакаленні унука мехася Клімковічам аўтара слоў дзяржаўнага гімна БСР колішняга старшыні саюза пісьменнікаў БСР а таксама сына пісьменніка Алеся Махнача маршрут сёння непростым таму думаю лепшаго агучыць сам спадар Масім добры вечар па-перша добрый вечар спадарства скажите вас вось адразу такое пытанне вас не не бянтыжыць не не раздражняе калі вас э, ну не только бясконца але больш не выпадка што ўсё ж такі абавязкова калі вас прадстаўляю дадаюць што вы унук э, мехася клімковіча аўтара слова словаў гімна бсср ну вот тут зараз таксама так, так прагучала што унук і потым нібыта праз коску аўтар э, аўтара гімна мяне часам блытаюць менавіта асабліва ў інтэрнэце і что Михась Клімкович М Клімкович і Максім Клімкович што маўля вы ёсць і таму вот асабліва сярэднеазіяцкі вот это былы савецкія рэспублікі вот стаіць што зайшлі загуглілі паглядзелі М Клімкович сучасных таму што і словы таксама зараз з'яўляецца гімнам у Э, Рэспублікі Беларусь хаця дзед пісаў іх для БСР і таму вот я таксама стаю што нібыта аўтар на гэтых сайтах так што мяне это ўжо не бянтыць зразумела э, тады расказвайце дзе прапануеце сёння пагуляць адкуль стартуем стартаваць давядзецца ўсё ж такі спад менску таму что вот таксама меншук у чацвертым пакаленні вот першым з нашым з нашай сям'і у менску з'явіўся э, мой прадзед это язэп ерман я нават не ведаю дакладна ён там беларус ці можа фольксдойча які быў таму что он пазнаёміўся з маёй прабабуляй ганнай у лібаве і сам быў чыгуначнікам за некалькі гадоў ён скапіў грошы таму що чыгуначнік тады зарабляў даволі шмат он конечно не быў там у машыністам лакаматыва ты зараблялі ўвогуле як э, як сёння пілоты ну, боинга э, пілоты а хапіла яму ты грошы вот я неяк раддзеля цікавасці пералічваў то атрымліваў недзе вот на сённяшній вот калі меркі это каля 1000 1500 долларов на месяц ну абсалютна нармальная зарплата для сённяшняга ну, так. часу так. нават больш чым так. <laughs> і калі ён за некалькі гадоў здолеў сабраць грошы і на не ведаю было яго жаданне купляць дом у менску Мачыма этой грошай не хапіла но он купіў у сенніцы под менском это 7 кілометраў по чыгунцы да вокзала э, стары шыкоўны дом э, у святара мясцова той сабе пабудаваў прыкладна так, гады э, это пачатак 900х недзе 903 вот так вот, вот было і э, працягваў працаваць сам чыгуначнікам. Ён такі быў даволі ну, не дзіўны, а суворы чалавек, Таму што скажам ён, Жонка ўвесь час сказала, што вот там нядзеля дапамажы, што па гаспадарцы ён казаў не. Я маю двух сыноў, маю жонку, дачку і зарабляю больш за вас усіх разам узятых, чым дае наша гаспадар. І ён браў тады ну, шоў за, за раніцу ў царкву, потым дэманстрацыўна зноў чысціў боты да такога люстранога бляску і садзіўся чытаць газету. Это ў яго было вот, ну, такое захапленне кніжак ён не чытаў, ну, апроч э, бібліі Евангелля, а вот менавіта газеты. І вот нават калі ўжо потым э, ён выйшаў на пенсію, то ён уладкаваўся ў менску працаваць у шапік ну як бы зараз сказали там белсаю з друку не ведаю як это тады называлася вот это я разумею былі самыя шчаслівыя ўжо апошнія гады яго жыцця калі он мог сядзець і чытаць вот этой вот э, газеты на напоўніцу і вот э, моя бабуля она нарадзілася якраз э, Марыя і она нарадзілася якраз на крывавую нядзелю роўненько вот у этой самы дзень і потым конечно подрасла і пайшла ў школу пры царкве і вот яна дзіка спадабалася э, папу таму что была вельмі кемлівая вот яна як мне рассказывала скажем там что вот на вадохрышча посылаюць яе набраць э, асвечанай воды і яна прыходзіць ясна что святар асвяціў і з'ехаў а стаіць чарга да этой палонки чэрпаць ваду і тут да яе даходзіць что у А па-першае, можна не стаяць. А па-другое, што это асвечаная вада, яна ўжо сышла па плыні ніжэй да другой палон. Яна ішла, набірала атуль і прыносіла. Ну ясна, што яна святарую та не гаварыла это кемлівасць яе. Ну ён меў магчымасць вот тады ў такой этой клятай царскай рассіі адно месца, можа нават і два ну хадайнічыска прынялі, як бы сказалі зараз на бюджэт у гімназію на бесплатна. І вот ты святар пайшоў да яе бацькі майго прадзеда, с такой прапановой і тут прадзед абсалютна нечакана адмаўляць кажа на што дзяўчыне навука вот, быў бы хлопец это нармальна не будзе яна марнаваць час будзе займацца гаспадаркай і вот святар тыдзень хадзіў з дня на дзень угаворваць прадзеда язэпа каб ён аддаў дачку за бесплатна на гімназію Ну, нарэшце ўжо ўсё ж такі кампраміс быў знойдзены прадзед сказаў што хай бярэ тады на кожны раз сабой 5літровы бідон малака нясе прадае яго на рынку у Мску ідзе ў гімназію так що вот будзе спалучацца карысная і з прыемным вот это все. і так вот яна хадзіла ў этую гімназію там па чыгунцы 7 кіметраў штодня і гімназія нават э, калі хто ведае хутчэй усе ведае будынак прыкметны вот тут у раёне михайловска скверу каля вакзала такой чырвонай цэглы стаіць перыядычна жоўтымі го рабілі на наколькі я разумею ну, так, такі... так. ну зараз зараз ён чырвоны, чырвоны так. і вот у часы дзяцінства калі мне бабуля вот вадзіла і показывала что вот тут вот это месілася гімназія і вот там яна вучылася прадавала это малако і ішла ў гімназію А ў гімназіі былі даволі такія жорсткія патрабаванні скажем вот э, мяне вельмі так здзівіла як яна рассказывала што існаваў ну спецыяльны чалавек не памятаю як яго называется пасада то які хадзіў па калідорах і сачыў за парадкам. І у парадак у гімназіі ўваходзіла і ну так можна сказаць моўная палітыка моўны рэжым, што можна было гаварыць па-расейску, па-французску, па-нямецку, хоць па-старагрэцку. Але нельга было гаварыць па-польску по-беларуску і каб не ідзе прагучала там хоць пару слоў там з ідыша хаця ну габрэйскія былі гімназіі асобна ну все адно ў лексіконе тых хто жыў у Мску маглі быць ты словы і за это быў штраф 5 копеек наколькі я памят бок грашовы штраф грашовы штраф что вот просто гэты чалавек чуў у І куды пасля гэтыя грошы ішлі ішлі ну штраф я не ведаў но відаць на гімназія думаю все ж таки что это не просто ну это не, не, ну, не, не, не просто кишені, ну, так. да, і не ў кішэні не паліцейскі спаганяўшы это ішло хутчэй за ўсё і вот э, я уяўляю калі вот маёй бабулі што потым ёй выказваў то мой прадед, когда она приходила и казала, что за ты грошей за молоко, которое она... На штраф заплатила. Да, она заплатила еще штраф. Так что вот такая вот э, была в учебе в этой э, Минской гимназии. Хотя научили как раз добро, потому что я памятаю, когда уже я сам пошел в школу, и уже у нас начали выкладывать немецкую мову, это, это с пятого класса, то бабуля по первым часе допомагала мне разбираться с немецкими уроками вот. гэтую гісторыю на самому распавядала тому что я ведаю э, людзей э, тых якія прайшлі пэўны э, перыяды сваім жыцці не з вялікай радасцю хочуць дзяліцца тымі ўспамінамі про тое як жылі дзе што было ці вы ці вы выпытвалі ці на сама з радасцю дзялілася гэтымі ўспамінамі э, бабуля сама з радасцю дзялілася гэтымі ўспамінамі она любіла і пайсці вот са мной па-менску там вот, э, паспела паказаць добра нямігу вот, яна вадзіла она показывала дзе што раней у менску было вот а яна э, показывала вот это вот э, месца дзе быў это рынок на якім это неподалёк таксама каля михайловска сквера быў невялікі рынок и там у асноўным вот гандлявалі э, татары что я наказала вот самое самое смачное что она памятае відаць что ёсць у жыцці это вот и нарабілі такие вот э, з жытняй мукі перники з разынками и вот этой палітай таксама яна ну калі давалася э, выгодней прадаць это молоко то яна уже купляла молоко на гэтым же рынку на гэтым же рынку она продавала тому что это было недалёка от гімназіі вот это так что яна мне сама все это рассказывала правда вот на жаль я не здолеў это все записать вот скажем я уже не это все в голове и не на стужце магнітафоны хотя уже там дыктафоном з 90-х э, гадоў карыстаўся професійна просто моя бабуля она вельмі такі жорсткі чалавек была і апошні 20 гадоў жыцця она перастала со мной размаўляць увогуле нават вітацца и Таму што яна ну вот пісьменніцкі асяродак пісьменніцкі асяродак і відаць она лічыла што я павінена жаніцца ну і не відаць я просто ведаю што яна лічыла що павеена жаніцца з пэўнай дзяўчынай з пісьменніцкага асяродла хаця у нас каханне ніякае не было А я абраў сабе іншую э, просто калі яна яшчэ была маёй дзяўчына вот інстытуце вучыліся і Мы стояли на мосте Просвислыч, э, от, где Карла Марса спускается на низ э, вот это, и целовались. А бабуля как раз и шла у вечера прогуляться. Она нас побачила, и все. И когда я вернулся до хаты, и она со мной перестала размаулять, витаться. И 20 годов до самой смерти так и дошло. Так что я шмат какие речи потом уже, ну, ўжо ж галава другая, чым у дзяцінстве ўжо разумейш, да трэба запісаць усё, на я ўжо не меў гэтай магчымасці. Але што да будынку гімназію сёння там месціцца суд еўразійскага эканамічнага саюза. А што б вы скажам змясцілі у гэтым і для вас гістарычны вогляд для беларусі гістарычным будынку. Вот у этом гістарычным будынку ўсё ж такі лепш відаць можна было б зарабіць нават музей гімназій школ вот такой вот, что-небудзь таму что вот таксама калі бабуля она сама у потым стала настаўніцай уже за савецкім часам до войны была там завучаму выкладала гісторыю і вот яна рассказывала что этой школе это трохпавярховы будынак у іх была на першым паверсе беларуская школа на другім паверсе расійская а на трецім хабрыйская існавала три школы у адным будынку і вот э, с таким набором ну, вот была чатырохпавярхова відаць была б яшчэ і польская школа я так хороший дынакунт э, музею Але зробім зараз паузу вернемся ў эфір праз некалькі хвілін нагадаю нумар для смс 9705 калі ёсць пытанне на адрас э, спадара Масіма дасылайце паведамленне. гуляем сёння па мінску разам з літаратарам максімум клімковічам нумар для смс 9705 я так разумею што зараз на чарзе ў нас мінск даваенны з чаго вы раптам вырашылі па ім пагуляць Таму што ён у мяне прынцыпе стаіць уваччу Таму што калі расказы людзей якіх самі бачылі усё это вот ведалі дзе той дом стаяў што ім адбывалася Таму што сам дом ўсё э, ён нішто без гісторыі якой-небудзь якая ў ім адбывалася і вот калі вот ёсць ты той самае пра карціну вот, павінна быць нейкая іс гісторыя і тады яна робіцца шэдэўрам і вот мне пашанцавала что бабуля мне рассказывала і было былі у мяне яшчэ другія крыніцы скажем інфармацыя таксама яе даваенныя сяброўкі вот, яна вельмі сябравала э, зудавой бядулі марыі сакаўнай бядуліхай і Э, такая кацовіча была яшчэ бядуліха кацовіча так, так менавіта э, удава пісьменніка каца і з э, харчыхай удавой ізіхарыка вот это і вот жанчыны старыя збіраліся ў нас дома калі вот я быў малы і гулялі ў карты но не заўсёды прыходзіла іх каб чатыры было звычайна гулялі ў дзявятку ну калі хто памята ну вучыць не буду можна загугліць паглядзець но ну, это зрэшты тая гульня у якую нельга гуляць без грошай хоть там ну, па капеечкі падзве там у нас дома заўсёды гэта вы зараз пракідум гаворыце так, так э, прыходзілі на Карла марса 36 дзе мы жылі но ну, это пасля ваенны mm -hmm. дом і вот яны прыходзілі пачыналі гуляць і по Пры этом ясна пачыналі ўсе той свае расповеды вот як яны там жылі что там было а мяне просто малога ўжо гадоў там шасці бралі ў кампанію там скажем не хапала чацвёрка я гуляла на, на грошы ў карту ну, там былі такія стаўкі калі табе няма чым пахадзіць ставіш штрафная там этая капейка дзве там ну за вечар можна было ну мне падыгрывалі ясна што недзе ну, там мог рубель які-небудзь выйграць я дарэчы навучыўся лічыць яшчэ да школы гуляючы ў карт менавіта так жа ж як навучыўся пісаць спачатку на друкарскай машынцы дзедавай кантыненталь чым пісаць ад рукі ляскаць у этой клажы і вот яны старые жанчыны сядзелі і рассказывали вот напрыклад мне вот вельмі ўразіла такая гісторыя як э, бядуля ажаніўся з марый сакавнай сваёй жонкай что спачатку бядуля ну там ці быў жанаты ці просто жыў з нейкай балерынай калі он уже ў менску жыў і потым балерына но ну, як заўсёды такое здараецца уцякла з некім там ім і ён абсалютна такі сядзіць дома і Э, поўная э, чарупіна нямытага посуду такі неголены но ну, там сядзіце нешта піша і тут прыходзіць прачка вот это самая марыя сакаўна маладая дзяўчына з которой ну забіралі ж пралі і прыносілі назад яна перамыла яму гэты посуд узяла у яго грошы схадзіла купіла харчу нагатавала э, есці потым у прыходзіла там праз тры дні яшчэ праз тры дні ну і нарэшце так што яна засталася жыць з ім і вот э, жылены так там даволі шчасліва самі і такое вот э, цікавае что мары сакаўна была вышэйшая летні на галаву за самога бядулю калі находілі по вуліцу вот мне як рассказывала бабуля то заўсёды мары сакаўна ішла паперадзе а бядуля ішоў недзе крокаў 7 ззаду просто каб не супастаўляць ужо калі раз малочніца не э, принесла малако і мары сакаўна не было дома таксама это даваенная і ўзяў бядуля он такі звычайна хадзіў у піжаме па хаце калі вот пісаў яна сказала вот э, я прыходзіла вас не было так я малако вашаму хлопчыку аддала вот і ён э, увесь час правяраў свае творы нават таксама это сама ўжо Марыя Сакавна рассказывала на на ёй што даваў ёй чытаць вот, нешта напісаў і даў пачытаць на яе рэакцыю вельмі важна для яго было она такая ну не вельмі адукаваная на разумная зрэшты жанчына ну такая неадукаваная вот он напісаў салавей сваю на ну цяпер уже хрыстаматыйную аповесть і даў ёй вяртаецца ўвечары да хаты сядзіць марыя сакавна на канапе і ўся ў слязах выцірае залівае заліваецца слязьмі пытаецца маша что такое здарылася ты что это ж такі добры чалавек на что ты яго забіў і карацейна ўгаварыла яго воскрасіць салаўя і вот зараз вот это хрыстаматына ў школах вывучаюць менавіта на з жывым салаўём так як зрабіла марыя ісак вось як жанчыны маюць уплыў на мужоў сваіх ну так да того пасля, ка... класікай становіцца твор не той які першапачаткова задумаўся не тым выглядзе Ну так да таго што э, сам бядуля яго выключылі з ішыбота за тое што напісаў э, вершы на іўрыце А это ж ну такая толькі на ідышы можна было светскую літаратуру пісаць і верш менавіта прысвечаны мірыам быў у каханні а мірыам это ж тая ж самая марыя маша так что вот так вот яно дзіўным чынам сышлося увогуле гэты э, літаратурны пісьменніцкі скажем асяродак дзе дзены збіраліся дзе як бы что называется той эпіцэнтр усіх э, падзей пісьменніцкага жыцця даваенны дзе ён быў ну это як заўсёды скажем, такое вот, э, як і ў апошнім доме літаратара, который быў это там бар, а там буфет. Дзе збіраюцца яшчэ пісьменнікі. Вот это пісьменніцкі дом э, саюза пісьменнікаў, у якім мой дзед быў старшынём першым. Ён стаяў прыкладна на тым месцы, дзе стаіць зараз э, галоў паштамт. У ім было тры ну, як два паверхі і адзін цокаль такія сутарэнне. каменныя са скляпеннямі і вот у гэтых сутарэннях ясна месціўся буфет з півам для членаў прафсаюза куды вот можна ну і відаць не толькі піва там было на другім паверсе месціліся рэдакцыя газеты літаратура і мастацтва яна ўжо тады існавала і полымя часопіса выдання а ўжо на трэцім сядзеў ну так званы апарат ну это увесь это апарат мой дзед яго намеснік і сакратарка вот это і вот ясна што ўнізе збіраліся паэты пісьменнікі ўсё абмяркоўвалі і вот э, такі вот выпадак э, калі часам пачынаюць вот казаць што ну не мог твой дзед не ўдзельнічаць у рэпрэсіях ён жа займаў такую пасаду я вот просто ні ад кого не чу з тых ягоных ну аднагодкаў з аднаго пакалення вот каб яны нешта пра яго кепскае гаварылі то ўжо гавораць э, ты хто пазней то жыве вот просто один такі прыклад я не буду называть э, гэта паэта по прозвішчы таму что паэт ён не кепскі сам быў ну, вот ён быў тады студэнтам то э, там філфака но не веду он пісаў вершы недзе нават у газетах там часам друкавалі і ён чамусьці вырашыў што ён мае права вот, будучы яшчэ студэнтам працаваць у якой-нибудь рэдакцыі вот там полымя э, літаратуры мастацы но это ясна ён такія крыды пачынаў выказваць калі сядзеў там затым піў подпіў і узяў са стойкі нож ну там дзе э, кровь, такі ну хлебарызны вялізны і пайшоў до майго деда у кабінет прыйшоў наставіў на яго нож і сказаў що вот, вы павінны мяне ўзяць на працу у часопіс у рэдакцыю іначай я вас зарэжу і што дзед узяў яго на працу ну вот якраз рэакцыя якая што і он кажа яму што ну супакойцеся сядзьце ўсё будзеце вы працаваць я вот выйду телефон тут у мяне не працуе я з прыёмнай пазваню вот каб узялі і он выйшаў кажа я разумею что такая класная выйрашная сітуацыя савецкі адказная э, супрацоўнік старшыня саюза пісьменнікаў член цк а партыі что а тут пакушэнне тэрарыст прыйшоў зарэзаць як э, можна набіраць этой ачкі Ну дзед не тэлефанаваў не в нквд не ў міліцу он позвонил у дурку ну скажем так больш паліткарэктна ў клініку для душеўных хвор это паэта прыйшлі ясна павінцілі санітары нейкі нейкі час яго ў менску ну под менскам трымалі там тады клініка это было а потым яго перавезлі ў маску это якраз самый страшны вот этой гады 36 37 калі дзед там канчаў самагу яго ну, так, так абвінавачвалі калі садзілі пачкамі расстрэльвалі сотнямі і он это ўсё абсалютна спакойна скажем перасседзеў у дурцы і потым вот ён яшчэ вярнуўся э, таксама он пасядзеў недзе там это э, некалькі месяцаў психічна этой лічынцы і вярнуўся ў Мск і вот он хадзіў з этой даведкаю кішэні і ніхто яго не чапаў там чаму мог сказаць што, што заўгодна і хадзіў такі аброслы барада валасы калі яго сустракалі то пытались, а что ты ты вот э, такі неголеная не пастрыжешься и он казаў что а вот ведаеце климкович заплаціў усім цырульнікам э, у менску каб яны мяне зарызалі каля я сяду брытвай по горле калі прыйшла война ён абсалютна нармальна уладкаваўся ў рэдакцыю беларускай газеты адпрацаваў там усю вайну и і потым з'ехаў ну спачатку германію потым у канаду і до конца жыцця ён усё казаў что вот клімкович сапсаваў мне жыццё вот ён э, я быў бы там знакамітым паэтам а ён все это мне сапсаваў і спакойна памёр сваю смерцю у канадзе хотя вот ну я разумею что ну, дед в уратаваў яму жыццё Дарэчы ёсць нейкая гісторыя про то як дзед ратаваў і янку купала что гэта за гісторыя такая ці гэта ці гэта некая легенда Ну это больш легенда там скажем ён э, больш ну як ён стараўся ўвогуле ратаваць тых ну выцягваць каго абвінавачвалі там напрыклад ён не э, здолю но ну, это таксама як легенда я не ведаю ну як мне бабуля рассказывала что ён э, Наталлю арсеньеву выцягнуў уже зараз что тому что тады и он курировал этот проект вот э, лист белорусского народа ну после злучения заходней Беларуси mm-hmm. с исходней лист белорусского народа великому Сталину и у этой творчей бригаде, якая писала не было жанчын. и он сказал что треба жанчына этой жанчыной повинна быть Арсеньева и яе под этот проект вызволили и так я она уратовалась и вот такие вот э, скажем м- рэчы калі вот э, людзі трымалі вот крыўду на деду як вот это вот э, паэт вот я таксама сутыкнуўся ну это я сам как казаў яшчэ янку брылю калі он быў жывы таму ну маю права сказаць зараз это не спрэчка э, з нябожчыкам что у брыляву успамінах напісана что вось михай клинкович сапсаваў мой першы вот зборнік который выходзіў у саветах абсалютна а А як справа была, што дзед быў э, дырэктарам беларускага выдавецтва, якое потым было выдавецтва ЦК і брыль прынёс свой першы зборнік яму. Я разумею, што брыль, каторы ну, пражыў заходняй Беларусі, асабліва не ведаў гэтых рэалій ўжо савецкіх ён напісаў ну, такую кніжку, якая якую сабе ўяўляў. Дзед вы выкіну адтуль два ну не выкіну просто зняў адтуль два апавядання нешта падкараціў гэтых кніжку выдалі і за яе брыль атрымаў сталінскую прэмію зрэшты вот чаго і пачалася яго э, кар'ера як пісьменніка А я разумею што дзед-то адчуваў вот этой рэчы што можна што нельга то то что брыля біяграфія была такой даволі спрэчнай он не э, Э, ездзіў падчас вайны ў берерлін на экскурсію ну вот потым правда он калі вярнуўся он э, поступіў партызаны ўсё ну вот сам адзін такі факт што ездзіў у берерлін падчас вайны на экскурсію сустракаўся з дзячамі э, беларуска руху это ўжо магло яго пагубіць і вот ужо нават брыль глядзеў на той час ну з нашага часу а у той час другія паводзіны павінны былі быць другія рэчы і і вот э, скажем просто такие вот э, калі даваеннае жыццё вот цікавыя факта то нешта я уже так заглыбіўся крыху этой літаратурную спрэчку <laughs> с другими паэтами вот по э, перад самай вайной жылі у доме так званым спецыялістаў это на тым месцы ну і нават часткова з тымі сценамі мурамі которые зараз займае вот рэдакцыя вечаровы менск каля залатой насупраць можна казаць насупраць океана тады ўсе ведаюць што... насупраць океаны <laughs> каля палаца мастацтва так, так, так. ну нехта ведае касцёла святого роха і вот э, э, дом спецыялістаў это там былі дырэктары заводаў ну номенклатура по сённяшняму і вот у адным пад'ездзе жылі пісьменнікі і вот э, э разам з на адным по в одном подъезде жили э, и Виталь Вольский, дед э, Леона Вольского и батька Артура Вольского, письменника. И костел был зачинен уже на этот час. И там поселилась некая банда. Вот у этих сутарынних этого костела. Ну, что миновито там, я ни, ни, никто не веду. И начались вот рабования просто этих квартир. Люди жили не бедные, там ясно. И вот неяк у вечера звонок у дзверы ну як та заўсёды такі ланцужок быў mm -hmm. на які бяруцца дзед бярэ на ланцужок адчыняе адтуль адразу такія вялізныя ножніцы па металі вот на этот ланцужок ну спрабуюць так, так, так. ну хаця яны для бляхі потому это ланцуг не адразу падаўся ён кінуўся ў кабінет а яму як члену ЦК быў у яго быў заўсёды пісталлет з сабой ну карыстацца ім ён не не умеў абсалютна э, там что ён там у вайну у тую у першую сусветную ну, сэнсі, там пісарам сакратаром быў такой папяровай працай пры штабе займаўся і дзед ператоргвае затвор ну ясна калі чэк не спрактыкаваны за затвор цягне занадта далёка этой пружынкі разлітаюцца па перад пакоі ўсе і там Э, трохі камічная карціна ну, так, ну, ты вот пачуўшы вот ты лязга затвора і пабачыўшы просто вот пісталец яны кінуліся э, уцяклі і тады на назаўтра дзед паскардзіўся віталю вольскам что вот такая вот рэч прыходзі нейкія рабаваць ну віталь вольскі яго былі сувязі там прыехаў назаўтра грузавік з э, аператыўнікамі нквд і І вот знайшлі ў сутарэннях это касцёла святого Роха, што там вот жыла гэтая банда. Ну, вот, скажем такі вот выпадак. Але мы яшчэ зірнемся да э, то ўсё хочу запытацца пра дзе далі праз паузу нагадаю нумар для смс 9705. it lies, it dies all of your regrets and all of your glory. Oh, how the time it flies, it flies past. Ah, she said, Well, I leave it to a memories of old are fed with new, a good times and bad. to understand what can I do? I said I never up to me or oh, to you when she don't need me no more. Time will forget her eyes. гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў со сваім мінскам на сёння знаёміць празаек і драматург Масім клімкович нумар для смс 9705 э, пачатак войны акупацыя што вы ведаеце пра гэты перыяд у гісторыі мінску Яно ну, вот звязана у мяне вот тое что так вот устае ўваччу это зноў такі вот э, дом спецыялістаў которые на скрыжаванні тады савецкая зараз праспекта незалежнасці і доўгабродскай вуліцы Таму что там жыла сям'я і вот якраз на сам пачатак войны сям'я аказалася э, разбітая ну по розных месцах уся что дед быў под каунасам у гэты час ён там лячыўся і сустракаўся с э, пісьменнікамі ўжо літоўскай ссср тады э, бабуля с э, малодшай дачкой сваёй светланай которая дарэчы потым таксама потым стала пісьменніцай светлана клімкович і ўжо зараз на жаль няма сярод нас у Э, трохгадовай заставалася ў Мску. А моя маці э, Мая Клімкуіч яна была у э, пісьменніцкім доме творчасці это у накірунку асіповічаў вот там вот ён месціўся ў былым панскім маёнку. І вот якраз пачалася вайна. Дед з дзікімі цяжкасцямі выбіраўся адтуль, таму що ясна, що немцы каў нас праскочылі і яму прыходзілася, ён яшчэ выводзіў з сабой адну расійскую пісьменніцу, которая увогуле не ведаю як это было і ён выводзіў яе таму що сам прыкідаўся он добра ведаў польскую ну дасканала мову крыху літоўскую ведаў такую вот ну ясна що беларускай прыкідаўся настаўнікам э, з вільні которые вот, цягнік яго іх разбамбілі документы згарэлі і вот выводзя это яго глуханімая сяброка вот, нарэшце он давёў такі вот э, да менскай там уже нейкім знаёмым перадаў А вось бабуля нас э, со светланой малой заставалася э, у менску і некая загаду эвакуявацца не было і яны просто яна працавала завучым у школе і яны рыхтавалі школу до таго каб там быў шпіталь пераклеивали вокны крыш накрыш этой паперой там збирали ложки и калі вот э, она была дома и починаліся бомбежки то все кидаліся на могілке э, золотой горки падали поміж этими над могильлями перачекывали эту бомбежку и тады уже вяртались и э, была у нас тады э, дом работницы вот цяпер уже так э, мало хто памятае такое вот слово но хатняя прислуга анюта и І вось падчас адной бамбёжак таксама выскочылі, ясна нічога схапіць сабой не паспелі, прыбегаюць да пад'езда. А там уже стаіць міліцыянер, таму што ўжо начальство ўсё з'ехала одна міліцыя толькі ў Мску засталася і кінулі. І крычыць, што нікога сюды не пусцяць, таму што бомба адна трапіла ў пад'езд, проляцела там 3-4 паверхі і захрасла паміж э, паверхамі. Так і не выбухнула это вось э, менавіта дом спецыяліста так так і менавіта той пад'ездзе жыў дзед що ну наша сям'я жыла і що нікога туды не пусціць размахвае пісталет Ну тут вот, анюта домработница э, которая у нас была она такая здара здаравузная шырокая у плечах і нават я памята она прыходзіла ўжо вот таму пачатку 70-х неяк па старой памяці зайшла вот да бабуля так що я бачу на свае вочы і она такая вот э, з за магілёўскай недзе в области з вёскі доўгі мог і вот калі я пытались адкуль ты она казала даўгамосьскія мы вот это і вот яна ўзяла это мільца міліцыянта малоденька просто вот э, за плечы откинула от этого подъезда разам с пісстолетом і побегла наверх ну правда бабуля сама не рызыкнула туды бегчы і вот яна пабрала вот тое что ёсць такой вясковый дзяўчыне здавалася важным вот каб з гэтым сыходзіць з горада яна пабрала чаравікі на шпільках пабрала э, крышталёвая там ну, сама неабход так, э, самыя дарагія тонкія прасціны это ўсё пазвязывала у вузлы вот это і просто утвяртаючыся да этой бомбы вот я раз закончу просто таксама э, цікава тому что вот я рассказывал унуку гэты выпадак пра бомбу а ён мне кажа а я что это э, немцы китайскими бомбами Минск э, бомбили, что не разорвалось, потому что все так само потом были упевнены, и вот бабуля казала, что худшее за все это робили некие там, ну, полонные французы, там, те, кто-нибудь, что это все э, диверсия. И вот с этим всем э, манатками они пошли, ну, куды? По московской шаши, куды там двумя днями ранее бачили, она, бабуля мне казала, что просто бачила, как черные жуки поехали вот этой вот эмки, э, машины с начальством, усе. все. Ну, ясно, по дорозе это все тонкие простины рвались этими шпильками, это все вываливалось, э, билось. Э, ну, ну только серебный посуд, такие там видальцы, лыжки, это э, ножи могло оцалить. Ну, нарешті вот дочекались от того, что нагнала их колонна немцев и сказала всем разворачиваться и идти по хатах. И вот цікаво потом, как так само немцы шукали вот начальство, ну ім трэш было арганізаваць там працу заводу ці арыштаваць калі это нейкі адказныя яны абсалютна э, шукалі па телефоннай кнізе Таму что калі у цябе ёсць телефон то ты ўжо значыцца нейкі э, непросты чалавек а у телефоннай кнігі былі ўсё з прозвішчамі і з адрасамі і вот немцы ей ездзілі акуратна э, каго арыштоўвалі з каго бралі просто распіску што ты больш не ну калі камуніст што я больше абязуюся не займацца палітыкай і ўсё ідзі тады арганізоўвай працу калі нечым зоймешся то тады табе і будзе вот это і бабуля тады ясна ж у тым пад'ездзе калі у цябе над галавой вісіць не разарваная ну, такая лапках это китайская бомба которая можа выбухнуть то она пайшла да сваіх бацькоў у сенніцу падменс но там браты сказалі что пару дзён калі пожыла что не у цябе ёсць муж хай ён про цябе не Э, тобой и займаецца такое хотя яны самі там э, жылі там месяцамі калі вучыліся ў менску вот э, харчаваліся э, менавіта з ёй ну і вот тады она пайшла і як тады вот было ну так, фейсбуку ж такого нічога не было і вот каля пад'езда ўсе пісписали дзе дзе каго шукаць что увесь дом быў распісаны она напісала что пойдзе на радзіму деда но она не ведала он вырваўся не вырваўся і вот она пайшла это под барысову от вёска сялітранкі да яго бацькоы там была і неўзабаве туды прыйшоў дед там что ну все ж таки давё эту рускую пісьменніцу под відам глуханемой да а сам под выглядам польскага настаўніка з вільні давёў да менску і скіраваўся туды і вось ён э, ужо крыху это адменска но все одно это барысаў практычна <laughs> та же меншаны просто ўжо каб дакончыць эту гісторыю і он хаваўся на сам на гарышчы у сваіх бацькоў адгадаваў сабе такія вот валасы даўгія бараду вусы і пісаў пачаў пісаць п'есу пра барбару радзіві якраз ну разумеш ляжаць на гарышчы хавацца няма чаму апісаў ён на неразрэзаных аркушах этих вот этыкетак э, запалкавай фабрыкі таму що брат там працаваў і вот ён яму прыносіў это была папера яму пісаць і вось аднойчы у А бур... Э, бурмістрам барысова быў Стэфан Станкевіч, таксама літаратар, якога дзед уратаваў у 39 годзе, Таму што дзед быў 39 годзе у яго быў офіс у Беластоку і ён быў адказаны за уладкаванне творчых работнікаў. Вот э, да яго прыходзілі ён вот ім шукаў якую маці ва ўсходняй беларусі працу ці тут ужо нейкую. Вот ён Стэфана Станкевіча ўратаваў. яму нейкую працу знайшоў і тут Стэфан Станкевіч, бурмістр барысова. Прыходзяць людзі, паліцыя. І кажуць, ну, там нічога не пярэчце, мы ведаем, што вот Міхась Клінкович тут у вас хаваецца на гарышчы. Скажыце яму просто заўтра, што яго чакае э, бурмістр у сябе а такой-то гадзіне. І сышлі. Усё. І вот дзед, ну, ад такіх запрашэнняў зрэшты не адмаўляюцца. Ну, надзеў стройчык, паліто, капялюш – бараду згаліў вусы толькі пакінуў такі шляхецкі вот фотаздымак нават ёсць он потым ужо ў маску з імі такімі трапіў спецыяльна сфотаграфаваўся і пайшоў да э, Стэфана станкевіча да бурмістра прыходзіць то ўсё яго свойце кабінет кажа ну я ж памятаю вот, ты мяне ўратаваў вот а... зараз нейкія добрыя людзі напісалі немцам што ты тут хаваешься і кажа я адзінай що іх вытаргаваў это тыдзень часу што я цябе ўгавару каб ты у працаваў з намі. Нам беларусы шчыры патрэбны. Я ведаю, што ты п'есу пішаш, а мы якраз у барысаві татар зараз адчыняем. Толькі вот хацелі пачаць з паўлінкі, але ж немцы вот, калі пабачылі э, Адольфа Быкоўска mm -hmm. яшчэ з вусікамі, то просто забаранілі вот эту пастаноўку. Ну дзед кажа ну ты разумееш я не магу мяне э, старэйшая дачка вот моя маці мае клімкуюча на у эвакуацыі была у татарстане у гэты час що яна там і што з ёй будзе калі я буду з вами ну Стэфан кажа ну ведаеш тады адзіная мне табе парада вот ну э, адшукай партызанаў цябе і шырыя беларусы ў Маскве трэба там таксама шукаюць штаб партызанскага руху ім трэба пісьменнікі літаратары і кажа толькі ведаеш вот свой капялюш повесь пакінь у мяне на вешалку ну, дед уже не стаў пытацца на что это капялюш і вот калі он сышоў партызаны сам звязаўся с партызанамі ты потым вывезлі яго самалётам у москву то Стэфан станкевич паслаў на это балота сваіх паліцэйскіх которые подкинули этой капялюш прастралілі яго некалькі разоў і потым прынеслі назад і Стэфан станкевич яго паказаў немцам що вот у наши стралялі но ну, вот відаць у балоце патанул калі праз тыдзень так что вот і потым заўсёды вот уже ў канадзе жыў Стэфан станкеч он ну сэнсе яго ніхто не прызнаваў вайсковым злачынцам ну калі у канадзе это было он заўсёды вот вельмі добрая казаў пра дзеда калі да яго прыязджалі вот з беларусі некаторы і вот заўсёды это згадваў я ж вот таксама слухаеш просто як, як такую казку часам э, страшную часам вельмі не такую некую то што шчырую адназначна як пішуць нашы слухачы вельмі цікава і страшна як было э, добры расказчык э, шчыры э, вельмі цікавы суразмоўца Таму мне нават абсалютна не хочется ніяк вас перабіваць але час прыспешвае таму я вось хацеў яшчэ пра гімн запытацца але я разумею што мы просто не паспе мне хацелася б даведацца вось выжылі у пісьменскім доме на Карла маркса на чарнашэпскага 7 у якія ваши дзіцячыя ўспаміны что э, засталося ў памяці з дзяцінства чаго сёння ўжо няма у і ты у тым жа і ў пісьменніцкіх асяродках і ввогуле у мінску тое чаго няма тут ведайся неяк ніколі не ўспрымаў пісьменніцкі асяродак як нешта такое ну пісьменніка увогуле як нейкіх там звыш людзей вот таму что для мяне там у Караткевич был э, дядька Володя, там Быков это э, дядька Василь. Я, скажем, вот так само, когда я там э, кажу молодейшим, то, скажем, вот я, я рукался с Ширмом, правда, я был с Рыгором Ширмом, я, правда, был там в четвертом классе, и вот батька меня вот, ну, подвел, не где мы с ним были, он часто меня брал на разные такие импрезы, подвел, вот, ну, познакомил, что это вот Максим, а это вот Рыгор Ширма. Вот для меня такого нечего надзвычайнага я так чытаў іх творы но для мяне яны заставаліся э, ўсё адно людзьмі такімі са сваімі э, слабасцямі і можа якраз вот это вот і добрае но давала нейкае разуменне потым да іх э, твораў вот это сама атмасфера вот это вот пісьменніцкая вот тое чаго зараз няма што пісьменнік раней быў ва ўспрыняцці людзей нечым таким у надзвычайным ён нейким... думаю, сегодня гэта знікла аўтарытэтам гэта знікла вот эта сама штука успрыняцце що пісьменнік э, ён уже так не каціўся ёсць ну асяродак нейкі дзе пісьменнік э, гэта успрымаецца як прафесія а там Ну, зрэшты які суседзямі раней я так разумею дзе вы не жылі э, суседзі ну нягледзяч на то что вы э, не ставіліся там до того ж караткевіча як да э, ах караткевіч караткевіч просто сусед там скажем ну ці э, не быў зусім суседам ці не... жывую суседам ён якраз самае цікавае що он аказаўся нам суседам по э, чарнышеўска 7 дзе мы жылі ж мы жылі на адной пляцоўцы вось дзверы і э, часам я просто памятаю калі ён ну такой вот по прыходзіў пад вяселлі на крыху і там скажем не мог э, трапіць у адтуліну замочную ключом то я вот адчыняў дзверы адчыняў яму кватэру ён туды праходзіў я закідаў туды ключы і вот э, я вот для сябе э, часам вот называў э, такого вот подвесельна караткевіча вот э, п'яны анёл то Таму што э, вельмі такая рэдкая якасць для чалавек моцна выпіты, а часам такое з ім здаралася. І ён абсалютна э, такі вот анёльскі. І потым вот здаралася вот э, бацькі наши развя... мае развяліся. І з Чнышевскага мы зноў вярнуліся з маці і сястрой на Карла Марса 36. І Караткевіч там атрымаў кватэру, здаецца, грамовіча да якраз это на пятым паверсе э, над нами а мы на другім паверсе ну, там другі это дзе кватэры пачынаюцца першы mm -hmm. кнігарня такая і ён э, такі вот зноў крыху ясна что чек это адзначае і вырашыў пайсці знаёміцца з суседзя з новымі так з новымі суседзямі і ён спускаецца ясна пачынаеш знізу каб потым падняцца да сваёй кватэры першая кватэра у якую звоніць это наша 18 -е. тут я ім адчыняю дзверы і И вот просто я гляжу таки, он стоит у белой кашули, такие счастливые, вот твар у человека меняется, что нечто вот э, такие, конгитивный диссонанс начинается. Ну, ясно, потом уже поразумелись, вот это все, и вот, ну, такие вот, вот э, был выпадок, потом довольно так часто заходил до его... Э, у госці ён заўсёды гасцінна прымаў но ну, правда это я разумею такое было на хапсан з майго боку там скажем э, са школы у нас нешта адзначалі дома ну там э, такое збіраліся з хлопцамі з дзяўчатамі такой вот кампаій ну тады ж шо... а зараз я вас завязу завяду у госці да караткевича і вот мы там ішлі это гадзіну 9 там 10 вечара званілі ён на нас прымаў заўсёды ніколі не сварыўся нічога вот это гаварылі там пролетарру ну, такі ён вот, у халаце таким даўгім вот выходзіў заўсёды ў гасцінай э, садзі вот я памятаю ён ну, вот вельмі любіў яго быў такі з э, крэмня ну камен на веку э, ножык менавіта недзе з раскопак нехта такого вот, ён заўсёды пачынаў чысціць яблыкі э, частаваць і потым вот ужо не так давно по нехто не памятаю уже арганізаваў менавіта экскурсію вот у кватэру караткевича там не музей там жыве яго пляменніца на она абсалютна ягоны кабінет у тым выглядзе захоўвае як было вот я просто таксама пахадзіў і вот на этих паліцах убачваю ты ножык каменны якім ён рэзаю так это вот все адразу згадалася я вось э, гляжу мне вельмі спадабалася як вы прыгожа напердадні эфіру напісписали э, архітэктура горада гэта дэкарацыя асноўная гэта людзі якія як акторы ў спектаклі а Акторы у такім разе і мы з вами натуральна, але вам утульна ў сённяшніх дэкарацыях мінска. Мне збольшага утульна, таму што будынкі самі яны, э, па-перша, некаторыя ўжо адноўлены, ты, якія ну, былі толькі ў маім уяўленні па старых фотаздымках, там э, гравюрах, э, мяняюцца і старыя будынкі іншыя Праўда не заўсёды так я б хацелася но я разумееш это тое ж самае як э, скажем шкада э, старое начынне купалаўскага тэатра опернага но пры ўсім прытым там калі зараз стаіць новая механіка сцэны і паколькі я сам драматург і з тым же ж купалаўскім я менавіта калі спектаклі ставіцца я это вот э, бачу разумею что вот это я это ты ж самый спектакль скажем як ідзе тая ж паўлінка якая была поставлена э, вельмі давно у купаловскім і она ідзе уже у этих новых дэкарацыях з новыми э, артыстамі з новымі гледачамі і тое ж самае там як у оперным ідзе тая ж самая кармен но только вот это вот ужо новая механіка яна дае нейкія новыя магчымасці таму вот менск таксама это такое новое начынне якое дае новыя магчымасці для для тых же самых пісьменнікаў для того самага асяродка якім яны карыстаюцца які ну яны сузіраюць это ну, просто новое начынне новая механіка сучасная Максім вымушаны развітацца там вас бы слухаў і слухаў але час эфірны абмежаваны таму я дзякую вам за экскурсію по вашым мінску і мне хочется спадзявацца на что эта экскурсия была от вас не апошний раз. Я нагадаю, что сегодня шпацировали по столице с прозаиками, драматургом Максимом Климковичем. Меня зовут Виталий Краученко. Бывайте здоровы.